для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. паскардзяцца, хто каго за чуб колькі разоў цягаў. У нашым родзе ўсе чубатыя, таму і мянушку нам такую далі. Мой дзед яшчэ э, пісаўся канаваленка, а бацька калі на тую вайну пайшоў. Платон пра гэта чулі ўжо. Ай! не крыўдзіцца ён. Дык вось я і кажу. Жыццё яно такую сілу мае браткі. Напячэ жонка пшанічных блінцоў, сала скаваротку насмажыць, а потым ляжа з ёю у швірне на падлозе, дзе халадок. Дыхне яна табе у вуха, расказвае свае жаночыя справы, пахне ад яе галубкі маёй хлебам, малаком, зямлёй, дзецьмі, стэпам палыновым, усім, што сэрцу твайму люба, так хораша пахне ажно у галаве пачынае кружыцца. А пакладзеш руку на яе гарачыя грудзі, Эй, дыхаюць яны, як тыя пшанічныя паляніцы, якія толькі з печы выцягнулі. Ой, божачка мой, адкуль тая сіла возьмецца? Ні стомленасці няма, нічога. Музыка самародаў дакорліва ківае галавой, дзіўна нейк усміхаецца, але слухае. Сушыла ў чамусьці не любіць такіх успамінаў хмурыцца і выходзіць з хаты ці адыходзіць, калі размова ідзе на двары. Старавер, сектант нейкі шэпча мне чуб, ківаючы яму ўслед, але ніякіх рэлігійных праяў старога паляўнічага я і не заўважаю самародаў хоць часам у потай хрысціцца, сушыла ў ніколі. асабіста нічога непрыстойнага ў расказах чуба не бачу. Я заўсёды насцярожваўся, калі у мужчынскай кампаніі пачыналася гаворка пра жанчын, бо часта чуў брудныя анекдоты, цынічную пахвальбу. Гэта заўсёды абражала мяне за Сашу. Але у чуба няма і кроплі цынізму. Пра жонку ён успамінае з вялікім замілаваннем, шчыра і паэтычна, гэтак жа, як пра свае кубанскія стэпы. Мяне здзіўляе і ўражвае іншае. Хорша раскажаўшы пра сваё каханне да жонкі, ён раптам праз хвіліну пачынае амаль з такой жа любасцю успамінаць другую жанчыну. браткі мае на палявым стане, калі ўначы малоціш ды і ў дзень дзе-небудзь за сціртай у пахучай саломе прытуліш да сэрца добрую маладзіцу. А божачка, быццам у рай пападзеш. У нас удава ёсць даша канцавая. Мая галя аднойчы як заспела нас. От Чортава баба, як дала граблямі па спіне тры зубы да рэбраў дасталі, і цяпер шраміны відаць, як ад куль нямецкіх. Музыка Аднойчы, калі мы ўдвух пайшлі шукаць разрыў тэлефоннага проваду, я спытаў яго: «Скажы, платон, ты кахаеш сваю жонку? А Божачка, Ды здаецца, каб крылы меў і паляцеў бы! Восем гадоў душа ў душу пражылі. Ты верыш ёй? О, ты яна ў мяне як святая. А ты? Сам ты. Заляцаўся да другіх, здраджваў, як ты мог. Ай, братка мой, дык жыццё ж такое. Думаеш, ты манахам пражывеш? О, <laughs> не пражывеш. Гэтым наіўна вясёлым і ўпэўненым не пражывеш, ён ударыў мяне ў самае балючае месца. Я змоўк. Ды што я мог адказаць яму? запярэчыць, даказаць, што я лепшы. Увогуле яго расказы простыя, жыццярадасныя, надзвычай вярэдзяць мне сэрца. Як магчыма, ніколі раней думаю я пра Сашу, думаю бясконца ў дзень і ў ночы. Пачуцці мае, здаецца, разгарэліся з новай сілай, каханне, смутак, трывога, страх за яе, за ленку і сорам, пакута ад здрады зрабіліся такімі ж вострымі, як у першыя дні. Але разам з гэтым зноў рэўнасць, недарэчнасць, абсурднасць, ганебнасць, якой я усведамляю, аднак нічога не магу зрабіць з сабой. Зноў, заплюшчыўшы вочы, я бачу побач з Сашай гэтага настаўніка Лялькевіча ад такога відовішча кусаю руки. Хочацца закрычаць на ўсю гэтую снежную пустыню. А можа, гэта прачуванне? Тьфу! Я раблюся забабонным і дурным. Я лаю сябе, як толькі можна, але ад гэтага мне не робіцца лягчэй. не стихая и боль за сенью. И злость накидалу. Правда, тыдень назад я трымаў письмо от Астахова, и он пиша, что Степан кидала за смерть Пясоцкого разжалованы до старшего сержанта и накированы на третью батарею командиром отделения разведки. Малайчина Купанов! Есть, значится, на свете справедливость невялікая кара, але ўсё-такі няхай адчувае, што не адзін я лічу яго вінаватым у смерці чалавека. Разам з крупінай задавальнення пісьмо прынесла смутак. Тры словы. Дзянькі у нас гарачыя разанулі па сэрцы, якое сцякае крывёю і так. Я разумеў, што значыць дзянькі гарачыя. Лятаюць фашысты, ідуць баі. Яшчэ больш горача там, дзе нашы, мае таварышы па зброі, мае равеснікі, землякі гоняць ворага ад Масквы і, можа, неўзабаве ступіць на беларускую зямлю не так ужо далёка. Усюды горача. Адзін я тут прахалоджваюся са старымі дзядькамі, жару, ляніну, смачна прыгатаваную сушылавым, і ўглядаюся ў пустое неба, Нават самалёты тут пралятаюць рэдка, асабліва чамусьці ў тихія бязветраныя дні. Снежная цішыня глушыць, тісне, хочацца завыць павоўчы. воўчы. Відаць, купана ўведаў, як пакараць мяне. Але я павінен вырвацца адгэтуль. Дзён колькі назад пазванілі з елкі, што да нас прыедзе 21 майор Жураўлёў. Пачалі раіцца, як сустрэць камандзіра. Сушылаў адразу прапанаваў сустрэць, як належыць, не скупіцца. Дзядзька Лампі выказаў апаску – стары ўсяго баіцца, каб залішняя гасціннасць часам не пашкодзіла нам. Пабачыць маёр, як мы жывём, і мяса і рыба ды возьмі і абрэжа нам паёк, які атрымліваем у батальёне. Ты, вось жа кулак, засмяяўся чуб. Бачыў ты, камандзір кулака. А, дядька Алампі. Ды ты гасцей прымаў калі-небудзь? Ці ў вас, вяткаўскі, гэта не заведзена? Я сына жаніў, пакрыўдзіўся стары. Усё сяло на вяселлі гуляла, але ж цяпер табе не вяселле, вайна. Сушылаў задумаўся. Але Ніну, я думаю, таварыш камандзір не трэба выстаўляць. Невядома, як майор паставіцца да браканьерства нашага, але прыняць трэба па-людску не раскашуюць нашы афіцэры. Бываю, бачыў, я курапатку падстрэлю і рыбы налаўлю. Рэшткі аленей тушы мы схавалі ў снезе. Далей ад паста, каб яна незнарок не трапіла на вочы начальству. Музыка пайшоў на паўстанак сустрэць камбата. Калі ішлі назад, то ўбачыў, што Жураўлёў слабы і хворы чалавек. 15 кіламетраў дарогі на лыжах па лесе і сопках забралі ў яго апошнія сілы. Ён бадзёрыўся, жартаваў, стараўся не адстаць ад нас. Ішоў таксама баец, які прыехаў з ім – Але я бачыў, як цяжка яму і часцей, чым трэба было, спыняўся адпачываць. Да нашага прыходу сушылу прыгатаваў царскі абед. Між іншым, каб не есці з кацялкоў, ён яшчэ раней выразаў цудоўныя драўляныя талеркі з бярозы. Калі мы зайшлі ў нашу будыніну, увесь гэты посуд, напоўнены халоднай закусцю, стаяў на стале. Ад смажаніны, што Падагравалася на печцы ішоў такі апетытны пах, што вельмі проста у галоднага чалавека магла закружыцца галава. Маюр спыніўся каля дзвярэй, заплюшчыў вочы і здалося мне пахіснуўся. Што гэта? Неупэўненым голасам спытаў ён. «Чым багаты, тым рады, таварыш майор!» – бадзёра прывітаўся наш карміліц. Радавы сушыла ў паляўнічы рыбалоў. «Ну, вось, курапатка, э, рыба!» – тлумачыў я, крыху баючыся, што майору можа не спадабацца такая раскоша. Журавлёў стомлена пусціўся на нары. «Ох, спалохалі вы мяне!» – думаў зноў галюцынацыя. У мяне ў блакадзе часта было. Чую пах найлепшых страў, якія еў да вайны, бачу іх. Вельмі нас усіх кранула такое шчырае яго прызнанне і тое, як ён потым доўга хадзіў навокал стала, углядаўся ў падсмажаную рыбу, нюхаў наварыстую юшку і жоўтую апетытную курапатку. А гатаваў хто? Я адгукнуўся сушыла, спадзяючыся, мабыць, на падзяку. Кухарам у батальён не жадаеце пайсці. Чуп пасля прызнаўся, што ён ледзь не самлеў, пачуўшы такую прапанову камандзіра. Кубанец больш за ўсіх любіў смачна паесці, а страціць сушылава, значыцца, сесці на траску і гарохавы суп. Ніяк нет, таварыш майор, ніколі не быў кухарам і не жадаю быць. А гэта кіўнуў кармілец на стол. Пастараліся ўсе разам для дарагога гостя. Чуп з палёгкай уздыхнуў. Эх, пранесла. Thank you. Калі такі абед даставае луні нашы запасы, будзем баляваць. Даўно я не сядзеў за такім сталом, сказаў майор. Самым істотным у мяшку ардынарца была біклашка. Журавлёў наліў у кубкі паглытку гарэлкі. Ну, таварышы, Затое, каб вы варту добра неслі, каб фашысты не пралятали з нянацку, каб адчулі, што цяпер гэта ім не чэрвень сорак першага, што мы навучыліся арганізоўваць абарону аб'ектаў за перамогу нашу. Хораша мы пабедалі, проста, шчыра, па-сямейнаму. А потым чуб спяваў свае працяжныя песні. Раніцой, калі я сам стаяў на пасту, камбат падняўся на скалу. Павітаўся. Уважліва гледзеў наваколле і зацягнутае хмарамі неба. Ён углядаючыся ў прастор возера. Пох. Я чуў, што гэта папрасіць аб ты, даўно думаў. Таварыш маёр, ані лысымі аціраться тут. Пейстаў як гармоніку зморшчаных. А то... Тому значыцца, тут можсціся аднымі дзядакі. Дрэнна вы разумееце, значце вас пастыстых людзей. Ён памаўчаў, скруціў другую цыгарку і сказаў лагодна па-сяброўску: « А на фронт трапіш, не гаруй. Не заўтра вайна канчаецца. Людзі спатрэбяцца. Я вось дацэнт палітэканомію выкладаў. Вайна пачалася апалчэннем камандаваў, умацаванні будаваў пад Ленінградам, потым вывезлі мяне з блакады апухлага ад голаду, падлячылі і сказалі. 22 мая 1942 года. Які радасны дзень, радасны ўдвая. Учора Тамара Романовна дазволіла мне выходзіць гуляць. Але учора ішоў дождж, а сёння ўсё заліта сонцам, дыхае напоенае жыццятворнай вясновай вільгаццю зямля і такая цеплыня. Для мяне казачная, неверагодная, бо здаецца, што я адразу ў адзін дзень перакінуўся са снежнай пустыні, дзе гуляла марозная пазёмка ў квітнеючую падмаскоўную вясну. Падмаскоўную. Ад таго, што я пад Масквой, таксама радасна. Усю раніцу я гуляў па лесе навокал шпіталя. Стромкія, гаманлівыя, меднастволыя сосны. Такі ж і ў нас над сожам і дняпром. Часам у забыцці мне здавалася, што гэта той лес, каля якога я вырас, нават асобныя дрэвы знаёмыя, мае дзіцячыя сябры. І мне хацелася размаўляць з імі гэтак жа, як у маленстве а перад прыгожым белым фасадам галоўнага корпуса да вайны тут быў санаторый. Цвіце бэс, быццам шызым дымам апавіла зялёныя кусты. Найлепшы ў свеце водар напаўняе наваколле, водар бэзу і сасны. Дыхаеш і адчуваеш, як прыбываюць сілы. За адзін дзень я намнога паздаравеў цудоўны рэч жыццё. Чытаючы, я ўбачыў, што аднаму з байцоў, якога выпісалі са шпіталя, аддалі яго фронтавы рэчавы мяшок. Значыцца, ў асобных выпадках рэчы раненых вязуць разам з імі ў тыл. Як кінуўся да сваёй сястры Жэня, мілая, там сяму таму аддаюць іх рэчы, можа і маё што ёсць, ці нельга як-небудзь даведацца. Яна усміхнулася. Тёпла, ласкава. У яе заўсёды кожнаму раненаму такая усмешка, як сённяшні майскі дзень. «А што ў вас? Скарб там? Што вы так хвалюецеся?» Я на момант сумеўся, але тут жа вырашыў прызнацца шыра. Яна разумна і чулая дзяўчына, масквічка, дачка прафесара. «Дзённік у мяне». «Дзённік?» Спачатку вайны я вёў дзённік. Я не памыліўся. Яна зразумела. І вось, якое шчасце, ён зноў маіх руках, знаёмы, родны, зашмальцаваны шытак, дробненька спісаны ў кожную клетачку. Трэба было эканоміць паперу. Я сяджу адзінока ў дальняй альтанцы пад соснамі і размаўляю з ім як самым верным другам. Перагартаў, перачытаў, успомню. Апошні запіс, які абрываецца словам сказалі, я не мог дапісаць, што сказалі маёру Журавлёву. Пісаў я позна ўначы пры святле газнічкі, зробленай з гільзы буйнакалібернага кулямёта. Побач бестурботна спалі чупы самародаў. Чуп смешна хроп з подсвістам, а за дзвярамі тонка свістаў ветер, той своеасаблівы ветер, які здзірае самы верхні пласт снегу, узнімае тонкія снежныя пылінкі і нясе іх бясконца ў адным напрамку. Такая поземка засыпаешь лет за пять минут. Раптом отчыніліся дзверы. Вецер калыхнуў полымя газнічкі. Сушыла, у які стаяў на варце, прашаптаў трывожны тэмніча камандзір сюды. Я накінуў кажух, выскачыў. Вартавы хутка падымаўся на скалу я за ім, ён не стаў таму поўны ростык звычайна лёг за камень, прашаптаўшы мне: "Лажыся!" Я ўпаў побач з ім. «Бачыш?» – паказаў ён на возера. Я пільна ўгледзеўся, але нічога не ўбачыў. «Лыжнікі! Много лыжнікаў! Ідуць ланцугом, у масхалатах! Ты іх так не ўбачыш! Тені, тені, звярні ўвагу на тені! Ах, чортава святіла!» Была поўня. Але па небе ветер гнаў пашматаныя хмары. І месячык то хаваўся за іх, то зноў выныраў. Па азёрнай раўніне плылі тені ад хмар. Такі тень закрыў бліжэйшую да нас частку возера, але патроху ён адступаў да левага лясістага берага і на залітай месячыкавым святлом гладзі, вырысаваліся іншыя тені ад нябачных людзей, што кіраваліся ў наш бок. Чалавек 40, калі не больш, прашаптаў сушылаў. Я бачу не толькі тені, але тое, што не закрыта маск халатамі. А, да іх прыкладна кіламетр. Як думаеш, свае? чужыя фіны феадос яфрэмавіч я не сумняваўся так маглі ісці толькі ворагі яны ведаюць што тут пакаты бераг і лёгка выбрацца з возера пост наш новы пра яго яны маглі не ведаць ці можа маюць намер захапіць знянацкую знішчыць будемм біцца спакойна спытаў сушылаў будемм яны не павінны прайсці. Я спусціўся ўніз, ускочыў у хаціну. Трывога, таварышы, тузануў за нагу чуба больш моцнага на сон. На возеры фіны ідуць сюды, прарываюцца ў тыл, але не павінны прарвацца, будзем біцца таварышы да апошняга патрона, да апошняй кроплі крыві, як нашы браты там на фронте. Ох, дзедка! дзеткі мае, прашаптаў самародаў. Мне не спадабаўся гэты стогн старэчай душы, і я злосна кінуў: Хто збаіцца, застрэлю. Сам я таксама дрыжаў увесь, але не ад страху, а ад напружання, ад прагі бою помсты. Мы не баязліўцы, бадзёра сказаў чуб, хапаючы вінтоўку, паміраць дык з музыкай і моцна вылаяўся. Кожны на сваё месца, як вучыў маёр, узяць усе патроны, усе гранаты, кулямёт вазьму я, мы ударым па іх са скалы. Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна, трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.